Iskay chunka hanchisniyuq CAPITULO Pablota Roma posachishan manta. Bukipi Italia lauman pusachiwanankupaq RIMANAKORUPTINKUM Pablota wakin presukunatawan entregarjako Augusto tío trupakunapi CAPITAN Julioman. Adramitio llaqtamanta buki Asialaupi yachtakunaman pasanampaq mi. Chaybuki perirjaniko. Ñuhayku antajme mererja. Macedonia laupi Tesalónica llaqtayoq aristarkopas. Pajarinnintinñataqmi, Sidon llaqtaman charirjaniko. mi Pablota kuyapayaspan, riqsisqankuna watukunanpaq Kapitan Julio, mana harkakurqachu, y payta Sidong Sidon llaqtamanta kum Chipre islapa alliqlawninta erganico, Contraikopi hanraico Lamar huchatan pasarganico selicia laupa, aspa Panfilia laupa chimpanta, enaspam organico. Licia laupim mira soldado conapa capitán nin taredorga, Alejandría yachtamanta hamuspa Italia lauman arej boquita. posaico arjaco. Italia kama apawanankopa. Allillamanta rirganiko, Achka HINASPAIKUM hinaspaykum sasallataña gnido islapa chimpanman. PI WAIRAMOPTINGMI Krita isla Wairamanta PASARGANIKO pasarganiko salmon PA chimpanman. NYAKARI YAWANGNYA chay islapa wachtanta rispaykum, bukipa SUMAK sayanan SUTIOK sitioman CHAI Chaypa la lasea sea Unarupti para Paratien morjaña. Llumpa y sasañam karja la marjuchan tarinapaj, chaymi Pablo nerja. y Caibia Kay llumpa y boquipas kanja. Bukipas kargantinmi mi inaptinmi ñuqanchikpas papa patanpiña kasunji, Nispa. Soldadukunapa capitán ninñatagmi, pablo panisjanta mana uyarispan, boki manejajpa pa dueñon nisqanta kasukorja. Para tiempupi boki chaypi samananpaq mana allin kaptinmi, tantiana tantianakururqaku, chay sitiomanta pa boki pasayanan Finisyaman chayay rinankupaq. Chay Feniciallaqtaqa qhawachkan, Afrika lautawan Grecia lautam. Chaypima, para tiempupi samaita Lamar huchapi WAIRA wayra hatariramusqanmanta. Ichuq sumagliataña waira wayraremuptinmi, rinaykupaq allin hinaña Karaha. Lluqsispaykum Krita islapa waqtallanta rirqaniku. manapa manapas unaymantam, glaumanta noreste sutiyuq viento sinchita Wairamuspan, bukita korja. wairapa con trampi manarita atispam, Inataña apachikorjaniko. Clauda sutiyuq taxa islapa qipanta pasaruptiykuqa, manañam llumpaytachu wayramurqa. mi bukipa isasqan butichata, ñakarillawanña churkurjaniko. mi bukita waskakunawan muyuchirqaku. Aswanja sirti sutiyuq yakupa huñusqan ahuman, mana chukarunaykupaqmi, bukipa tilanta paskarqaku, wayrawan apachikunaykupaqña. Pajarinnintinñataqmi, llumpayraq waira kaptin, bokipa karganta yakuman wischurqaku. Kimsa punchawmantañataqmi, kikiykuña bokipa imankunata yakuman wischurhaniko. Achka punchawña, entitapas nitaq lucerukunatapas manarikuspam, hinaspa wayrapara hinalla apawaptinkum, imaraykupas librakuytaqa manaña piensarqanikuchu bukipillam kajkuna, achka punchawña mana mikuptinmi, chawpinkupi sayaykuspan Pablo nerja. Rihma sillaykuna, nisqaypi hinapas, krita islamantaqa amam lluqsimuchuanchu karqa. Mana kasukuspa lluqsimusqaykichikraykum, llapa imakunatapas pirdichkanchik. Aswanga ama hukman yaspaya kallpanchakuychik. Manam hukllapas wañunkichikchu. buki michaqa Chisituta Chisitutam kuarja cervezqay dios Dios Paymi warja. Ama manchakuichu Pablo, chayankipunim rey Cesarpa ñawpaqninman. liuhanguan rejkunata wanyunan Dios salvanja. Nispa. Chaynaqa riq Kalpan dios pim Diospim confiakuni. Chigaptapunim. Kawsasunchik anhilpanisqanman hina. Chaywampas, mi wischusqa kasunchik, nispa. Iskay Zimanaña Muayrapa apakachasqan kachkarhaniko, adrea sutio lamar huchapi. pitutata pitutata, tutata, bokipi llamkaqkuna, musyarurqaku y alpaman Cutaña. undu kayninta tupuptinkum, iskay chunka brasada kasha. Tumpa waklawpi tupuptin hulyanya. kasqa mi, rakchero mi kunaman chukaroy taman chakuspanko, bukipa qipalawninmanta tawallasaq watasqa fierrukunata wischurgako, bukita takiyachinanpaq. Hinaspankum manchakuyllawanña suyarhako achikyananta. Bukipi llamkaqkunañataqmi rimanakururqaku, chay bukimanta ayqikunankupaq. Hinaspankum Taxa botichata uraycachiyta kurhako. Chaytaqa rurarqaku, ...boquipa punta launinta, llasaq firrukunata bajachiq tukuspallam. soldado kapitanmanwan mi Pablo nerja. Kay bukipi ayri ayqikuptinqa, manam salvakuyta atiwaqchikchu, nispa. Chaynata ni chay botichapa soldado soldadukuna kuchuruspa, yakuman kacherhako achikyamachkaptinñan Pablo lliwchankuta Kalpanchaspan imayatapas mikuykunankupaq nirqa. Yaqa y isimanañam, mana puñusqa inaspa mana mikusqa kachkankichik. Ruegakuykichikmi, imayatapas mikuykuychikya. Mikunaykichikpunim kawsanaykichikpaq, manam pipapas huk pierden hachu. nispa. Chaynata mi, Pablo tantata kuspan. Dios Diosman ta' jorja. Hinaspanmi mi mikuyta mi Chaymi kallpan chakuspanku y corja. Chay bukipiqa karqaniku, iskay pachak qanchis chunkan Saksanan runakunam. Saksananku kama mikuruspankuñataqmi, bukita sampayachinankupaq trigota yakuman ka'i y manta. Achikiarup ya buki bukipi kahkuna mana riqsirqakuchu mayla wallpapi kasqaykutapas. Aswanja uchaina yai yaykuqpa patampi ajullaña pampata, hinaspam rimanakurqaku atispankuqa chayman bukita chayachinankupaq. Bukitaq yachiq llasaq fierrupa waskankunata kuchuruspankum, hukutahmi, ukupiña sajerurqaku. Paskarqukutaqmi, bukipa timunnin watasqanku waskakunatapas. Wairapa apanan bukipa ñawpaqninpi tilata altuman huqarikuptinkum, bukiqa huchapa patan ajullaña pampaman riyta qallaykurqa. Aswanja iskay lawmanta yakukunapa tupanakusqanman chayruptiykum, bukiqa ajupiña umanpa plantakururqa. Chaynapim manaña kuyurirqachu. Bukipa chinkay yaku nisyullataña laqyamuptinmi, Soldado kunanya tagmi, Resukuna wañurachiyta munarqaku, chaynapi mayqan ninkupas nadiawan mana lluptikunankupaq. Aswanja soldadukunapa kapitan ninmi, Pablota salvayta munaspan harkarurqa, ama pitapas wañuchinankupaq. Inaspam kamacherja, Nadia yachaqkuna puntata yakuman pawaykuspanku, patanman chayanankupaq. Chaynapi wakinñataq, tablakunapi utaq bukipa imankunamanpas hapipakuspa lluqsinankupaq. Chaynapim liwchanku allin llapatan mancharurqaku.